ऐं जॾहिं अकेले अल्लाह जे नाले खे यादि कबो आहे तॾहिं जेकी आख़िरत खे न मञींदा आहिनि तिन जूं दिलियूं टहंदियूं आहिनि ऐं जॾहिं अल्लाह खां सवाइ ॿियनि खे यादि कबो आहे तॾहिं उन ई महल उहे सराह थींदा आहिनि